sadaka si sababu ya kupunguza mali ya mtu bal tazidu أضعاف ما يعطى منه bali sadaka ni sababu ya kuzidisha ile mali kwa wingi sana kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aibariki ile mali na baraka inayopatikana katika sadaqa hairudi katika mfano wa ile mali uliyotoa peke yake kwa mfano umetoa katika mali yako mbuzi haimaanishi kuwa ile baraka Allah atakayojalia itakuwa ni kwa zile mbuzi zako peke yake bali Allah subhanahu wa ta'ala ukubariki wewe katika nafsi yako katika mali yako na watu wako wa nyumbani bimaana katika kila jambo linalokuhusu Allah subhanahu wa ta'ala ujalia baraka katika dhati ya ile mali na katika nafsi yako kadhalika watu wako na yale malipo anayoyapata mja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kesho siku ya kiyama yatosheleza kuwa haikupungua chochote katika mali ya yule mja bali amepata faida kubwa sana تجدوه عند الله huwa khairan wa a'zama ajra kile mlichokitoa mtakipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kikiwa ni bora zaidi na malipo makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na jambo la pili ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha akasema wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza ay wa annahu ma zada Allahu 'abdan بسبب عفوه عن شيء مع قدرته على الانتقام إلا عزا وعظمة في القلوب في الدنيا Allah subhanahu wa ta'ala hamzidishi mja wake kwa sababu ya kusamehe wakati ana uwezo wa kulipiza kisasi isipokuwa humpa utukufu na huadhimishwa mtu kama huyo hapa duniani na pia yawezekana kwa maana hii hadithi ni izza anayoipata kesho akhirah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa msamaha aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wama tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ما تواضع أحد لله بأن أنزل نفسه عن مرتبة يستحقها mtu akajishusha kutoka katika cheo ambacho astahiki daraja ambayo astahiki akajishusha chini malengo yake atarajia kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala basi na malengo yote mengine kwa ametawadha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiona utwevu wa nafsi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutojiona kwa yeye ni mkubwa atakikana aadhimishwe illa rafa'ahu Allah ta'ala fi dunya au rafa'ahu fi al-akhirah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua hapa duniani au atamnyanyua kesho akhira au fihima ma'a au akamnyanyua hapa duniani na kesho akhira pamoja na kinyume cha tawadhu ni atakabbur mtu kufanya kibri akawa ajiona na hili jambo la ajabu sana kuwa ukiona katika dhahir mutawadhi ni mtu ambaye amejishusha chini ya ile daraja ambayo yuko lakini subhanallah Allah akajalia katika hili ikawa ni sababu ya yeye kunyanyuka na mwenye kibri yeye ataka kujinyanyua juu ya wenzake ikawa ndiyo sababu ya kuanguka wakawa watu wamchukia hawataki hata kumuona mtu kama bali kila mahali akazungumzwa vibaya sasa hili jambo kiliona kwa mtu wa dunia si ajabu lakini ajabu kiliona hili jambo kwa talib alilm hapa ndio mimi nashangaa sana hasa tulab alilm mtu ambaye amesoma kisha akaja akaishi mjini sababu aona wale watu wa kidunia kuwa vyeo vyao vyaheshimiwa naona lakini mbona yeye aheshimiwi kama hivyo mbona yeye akiwa yoshuka kwenye gari afunguliwi gari kisha akitoa koti la bebwa rakaraka awekewa kando akija mahali mwenyewe watu wote wampisha yeye asipofanyiwa hivyo ona dhulumiwa hamna heshima nyinyi ikiwa wale watu wamekuheshimu hivyo basi uko watu wanaheshima kweli lakini na wewe pia utaridhia jambo kama hilo kwa masha Allah uka, ukanyagi isipokuwa kuna mmoja ya kuwekea mkono kanyaga hapo masha ndio wataka hivyo sasa kuna watu wakiingia mahali moja ni wape msemo yani atakawe kama zungu la unga wajele mazungu wa unga wale uza unga unga madawa kulevya wale don sijui nani wale akiingia yeye ataka watu wote wambabaikie yeye ajiona hakuna kama yeye ah makosa tena makosa yao makubwa zaidi ikiwa wewe wajinasibisha na nini na para bil hajj. kwa hiyo tafuta ilmu tawadha lillah kuwa mutawadhi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua yawezekana kuwa daraja yako iko juu kuliko yule ambaye wanyenyekea ukiwa naye lakini hilo haliwezi kukushusha wewe katika daraja yako biidhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atakunyanyua hapa duniani na kesho akhira قال الشيخ حفظه الله خلاف ما يظنه كثير من الناس أنه ذل ومهانة kinyume na wanavyodhania wengi katika watu kuwa ule msamaha ule kusamea watu ni udhalilifu ni mtu kujitweza فتقول النفس الأمارة بالسوء لنفس نمامرش موضوع يسمى كيف تعفو وتصفح وقد فعل بك ما فعل vipi wewe utasamea wakati yeye amekufanya kile alichokufanya watadfa'uhu ila al-intiqam kisha ile nafsi yamsukuma katika kufanya nini kulipiza وتوهمه أن الانتقام هو العز kisha humgeresha na kumfanya akaona kama kule kulipiza kisasi kule ndio izza ndio kuonyesha kuwa nguvu na kwa kweli hii ndio hali ya nafsi nafsi ikifanyiwa jambo mara nyingi yamsukuma yule bwana katika nini katika kulipiza wakati mwingine hata ule msamaha mtu asamehe kwa sababu hawezi kulipiza pengine kapigwa ka, ka kumbo bahati mbaya njiani jamaa akampiga kumbo basi ataka kulipiza akigeuka hivi akiangalia aona do yule mtu hata simfikii kwenye kiuno ah vipi bwana pole bwana mpiga kumbo ha ah, basi shakusamee bwana shakusamehe kisha kwa sababu aona hawezi lakini lau kama angeliweza angelipiza sababu nafsi ndio iko hivyo lakini la mtume sallallahu alaihi wasallam akuelekeza muislamu kuwa hata pale unapokuwa na uwezo Allah amekupa uwezo juu ya yule unayemlipiza uwe utajizuia na kumsamehe huyu yuwazidi kuwa na izza na utukufu mbele za watu na azidi kuwa na izza na utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah amnyanyua ampa izza قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فبين الصادق المصدوق أن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا أكبينيش مكويلي نيكو صديقي kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamzidishi mja kwa msamaha isipokuwa humpa izza na utukufu wa annahu la tanqusu sadaqa min mali au la tunqisu sadaqatun min mali sadaka haipunguzi katika mali yako haipunguzi chochote وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله na kuwa hakuna mja atanyenyekea kwa ajili ya Allah eleweni hapo kuna watu wengine wajinyenyekea kwa ajili ya watu namaanisha aweza kujifanya yeye ni mtu mutawadhi ili watu wamuone yeye ni mutawadhi masha Allah ni mtu down to earth bana wamsifu kwa hafanyi lillah huyu utamwona baada ya mja subhanallah baada ya muda atakuwa akifanya ule unyenyekevu wake wa tasannu wa kujifanya wale watu wasema mwangalie mwangalie ajifanya mutawadhi mrongo mkubwa na nasimjua hivi sasa watu waanza kukusimanga kwa sababu gani kwa sababu wakuona wewe katika sehemu nyingine ule unyenyekevu huna si mkweli lakini unafanya tasannuan labda pengine kuna watu ambao hawakujui wewe ukajionyesha mbele yao au mbele ya watu wengi wajifanya wewe ni mutawadhi lakini ukiwa kwako nyumbani muongo si hivyo sasa hii hujafanya lillahi lazima iwe lillahi kwa ajili ya Allah قال وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه نهي حديث ورودي ولي ونوذنية ولي wale شاكا نمتاشي na زاو wao hudhania kuwa msamaha humdhalilisha mtu na sadaka hupunguza katika mali na unyenyekevu humshusha mtu hii hadithi ya warudi hao wote kuwa si kweli ni kinyume na vile mnavyofikiria وقال رحمه الله فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام ile izza anayoipata mja kwa kusamehe yapendeza zaidi kwake yeye na ina manfaa zaidi kwake yeye kuliko izza anayoipata kwa kulipiza yawezekana mtu akalipiza akasikia nafsi yake imetosheka kuwa ah, namlipiza lakini <laughs> lakini namlipiza yawezekana kuwa badala ya kumlipiza kisawasawa angalau hata anrusha kofi lakini ninampata lakini ile moja si ninampata lakini yani asikie nafsi yake haina raha mpaka awe anilipiza ni kweli wengine asikie utulivu kuwa nilipiza ile haki yake amepata sehemu lakini kule kusamehe kule kusamehe ile izza anayoipata na nafsi yake ni kubwa zaidi na ina raha zaidi kwa nilikuwa naweza kumfanya kadha wa kadha lakini mimi kamsamehe tafanyaje msamehe naona nikimlipiza nitamuumiza vibaya sana niwache aisha kusamehe nenda ile raha unayopata ya nafsi ni kubwa zaidi fa inna hadha 'izzun fi dhahiri kule kumlipiza mwenzako kisasi ni izza lakini ni izza ya dhahir tu wa huwa yurithu fil batini dhullan lakini hurithisha katika moyo wa mtu udhalilifu walafu dhullun fil batin na msamaha yawezekana kuwa moyo wako kwambia, mbona wewe wajidhalilisha wamwacha mlipize huyo wa huwa yurithu al-izza batinan wa dhahiran lakini jambo hili kwa kweli larithisha na kuleta izza kwa dhahiri yako na mwisho wa kuisha ndani ya nafsi yako utahisi ile izza kwa sababu ya kusamehe tabia ya kusamehe وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه متوم صلى الله عليه وسلم هجوائكم لبزمتك وجيري نفسيك قط بمعنى متوكم قسيه أم سميه lakini isipitwe mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiguswa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam hukasirika na hulipiza kwa ajili ya Allah kwa ajili ya Allah jalla fi'ala dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kabisa mtu yoyote aiguse na kuchezea ama ikiwa lile kosa amemfanyia nafsi yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisamehe hajawahi kulipiza kwa ajili ya nafsi yake عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت عائشة رضي الله عنها mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam umul mu'minin asema ma khuyira rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman hakupewa khiari mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo mawili isipokuwa alichagua lile jepesi zaidi maadamu ndani yake hakuna nini dhambi maadamu ndani yake hakuna dhambi kwa mfano kukitokea kuwa kuna mvua wale watu wanaposwali kwa mfano salat al-maghrib wameruhusiwa kisheria kwa ajili ya kufanyia wepesi kwa ajili ya ule wepesi wa swali na nini na isha kamili lakini siko kufupisha si wasafiri na pia kwa mfano mtu aweza kusema kuwa ah, mimi nitaswali inapofika wakati wa isha nyumbani kwa sababu kuna mvua siwezi kuja msikitini na ruhusa ya kisheria kufanya nini kuswali nyumbani na sheria imeniruhusu hasa ikiwa wewe ni imamu wa msikiti kwa mfano kuna mawili ima uwaswalishe maghrib na isha wao watapata jamaa sala zote mbili au swalishe maghrib kila mmoja arudi kwao isha kila mmoja ataswali kwao nyumbani ndiyo kweli watakosa nini jamaa lakini wanaruhusa vya kisheria katika hivi vitu viwili kwa mfano ukipewa utachagua lipi ni bora zaidi uswali na wao maghrib na isha kwa jamaa sababu ajili yake ni kubwa zaidi sawa kisha kila mmoja aende kwake akalale ashamaliza swala yake usiku hili ni jepesi zaidi na hakuna dhambi ndani yake bali waingia katika kuwa umefuata nini ruhusa uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam na mfano kama hivi kuna mambo mawili uyachague kwa mfano mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichagua lile jepesi zaidi maadamu si dhambi maadamu si dhambi kufanya lile jepesi zaidi fa in kana ithman kana abad an-nas minhu ikiwa lile jambo jepesi ni dhambi basi atakuwa mbali kuliko mtu yoyote na ile dhambi mbali kabisa hayuko nalo kabisa leo kuna watu watafuta lile jepesi ambalo ndhambi walifanya kisha watumie hoja inna Allah ghafurur rahim Allah tansamee kama wale wanaochukua loni za riba wanaochukua loni za riba kwa shubha ndogo tu kwa sababu gani anasema ile benki si ajiita Islamic Bank kwa hivyo haina neno mimi naenda kuchukua loni pale haiwezekani kuwa riba na wakapata watu kwa mfano mmoja uliza swali mimi nataka kuweka pesa zangu sina kazi nazo kwenye fixed deposit account kwa wale ambao wanielewa waelewa nakusudia nini fixed deposit account ni account ambayo waweka pesa zako kwa makubaliano baina yako wewe na ile benki hauwezi kuzitoa wakati unapotaka wewe bali mkubaliana baada ya miezi sita ndio mimi nitachukua kwa mfano pesa zangu kulingana na makubaliano mwaka lakini nikija nikichukua kuna nini kuna faida nyingi pale ndani yake zinapatikana naweza kusema ikiwa sikosei Saidi na utanikosoa kuna uwekezaji katika benki una riba nyingi kuliko fixed deposit account hakuna kwa hiyo ndio yenye riba nyingi zaidi kuliko zote mmesoma commerce nikapata a plane alhamdulillah usikuona nafikiri labda nazugazuga mambo hapa <laughs> alhamdulillah so kwenye commerce ama accounts ama kusoma business utasoma mambo nafungamana bank alhasil ndio account ambayo ukiweka pesa zako namna hiyo ile riba yake wa nyingi zaidi sa bwana mmoja amuuliza amuuliza shekhe nafaa mimi kuweka pesa zangu namna hiyo kisha nikachukua ile riba yule shekhe amuuliza kwani hiyo benki hizo pesa zako yazitumia katika biashara gani maanake wale banki wakwambia zile pesa ukiziweka wazitumia kwenye nini kufanya biashara kisha ile faida mwagawanya hiyo ndio lugha yatumika sasa yule yuwapigia simu yule muulizaji simu halo benki hapo eh? nitakuuliza hizo senti zangu hizo msifanyia biashara gani vile ah senti zako sisi tuuza kimbo na blue band kwa hiyo usijali wewe uko safe kabisa okay tununua oil tukiuza na nini maneno kama haya tumika kisha enda kumwambia shekhe wake wamesema bwana zile pesa zangu wazitumia kwenye biashara mimi nazungumza zile nchi za Kiarabu mara nyingi atokea kama hivi kwenye biashara ambayo biashara yenyewe ya halali yani wao wauza oili petroli nini kisha ndio ile faida naekewa mimi ambia basi hiyo halali umeelewa wallahi alazim hiyo halali kwa nini sababu biashara ya halali lakini hana hasara huyo yeye wapata faida tu ima ile faida yazidi ama yapungua lakini kwa mfano amekuja baada ya miezi sita kisha akaambiwa bwana ile biashara tulioingia ile wewe unatoa ngapi natoa milioni kumi maalasaf tumpata hasara zimbakia milioni nane takubali sasa biashara ya kivipi hiyo ambayo hakuna hasara daima faida kwa akili tutimamu timamu na hapa ni kama umewakopa wale banki wewe waje kuchukua na nini na faida sasa kuna mashekhe ambao wawatolea watu fatwa hivyo wako wengi tu duniani wengi sana kwa mfano wewe ukimwona shekhe amewekwa kwenye ile wanaoita sheria board sheria board ya hizi benki utawakuta hizi ndio fatwa zao kwani afanya biashara gani hapa sasa mfano wake ni kama hivi wewe umekuja kunikopa mimi shilingi elfu moja kwambia ukinilipa mwezi ujao utanilipa elfu moja na mia tano yule bwana akakubali shingo upande kwa nini kwa sababu ana haja kwambia haya nipe bwana nitakulipa tano kisha eti kwa kutaka kujustify kile kitendo alichokifanya kukitengeneza tengeneza hivi wamfuata wamwambia kwani nikuulize wewe wafanya biashara gani kwambia mimi nauza vitumbua wewe umuonee huruma uza vitumbua oh kwa hivyo biashara yako ya halali eh, basi utanilipa 2000 sababu biashara yako ya halali ni sawa hivyo yani kwa kuwa afanya biashara ya halali ndio ule riba hebu nyinyi mashehe mnaotoa fatwa hizi mcheni Mungu nyinyi wallahi mwaingiza watu kwenye madhambi makubwa ya riba na nyinyi mnaofanya biashara chungeni mashehe kama hawa ambao watakafatwa wa kujibu unavyotaka wewe wewe watakaje wewe ile fatwa atakutengenezea ili wewe usikasirike kwa hivyo watu wachunge sana haya mambo yatokea sababu ndogo tu mtu akipata kitu kidogo shubha ndogo tu kuwa pengine